зникла за торосами, які щирилися з крижаного горба, та патлоу, що довго махував кулаками, певно, показував Брусові якийсь новий боксарський прийом. Досі нікому й на думку не спадало, що патлоу боксер. Жак Антуан Мерсьє знову йшов поряд з булатом. Вітер повернувся майже зі сходу і обносив чад вихлопної труби. Відразу за ними прилаштувався австралієць Потоцький, закутавши обличчя махровим рушником. Далі тягся клуб 30-річних, який відтрутив Хоцудая трохи назад, хоч японцеві чомусь дуже хотілося стати після булата чи француза. Мерсі енергійно відпихався і щось дуже веселе співав. Коли візел на сигнал філа спинився, Японець таки під'їхав і став позаду мерсьє. Француз дедалі веселіше наспівував дитячу пісеньку про якогось жака, котрому треба негайно прокидатись і виходити на двір, бо сонечко зійшло і калатають в усі дзвони. Хоцудай був чимось дуже знервований і навіть не всміхався. Це здавалося дивним. І коли Жак Антуан разів друге вдруге обернувся назад японець вирішив пояснити свою поведінку. Ви тут близько до новин, позаду неспокійно мерсьє. Зупинки почастішали, і Турбален раз по раз зміняв маршрут. Колона мусила об'їздити невеликі тріщини та заструги. Мосьє Хоцудай, вам подобається сьогоднішній вітер? спитав Жак Антуан. Красце би дмухав просто в лице відповів японець і напружено глянув на француза. А вам ні? Мені не дуже. А мені не подобаються тріщини і заструги, сказав Булат. Машина стояла. Патлоу тупцяв біля них, розминаючи покляклі ноги. Японець нервово позирав то на гладкого водія, то на жака Антуана чи Булата. Коли мотор газанув, Жак Антуан докинув найгірше те, що пати і Паташон збилися з дороги. Він удруге назвав їх іменами персонажів старого Шапіто. Вони йшли до нас іншою дорогою, сказав Булат, і не поспішали, як оце ми. На черговій зупинці Жак Антуан запитав у Мілтона Бруса Нас Кажуть, ви забули дорогу? Яку? Ту, що не їхали нам назустріч. Коли це вам сказав шеф, то хай укусить себе за лікоть, огризнувся брус, перекосивши рота. Ми йшли східніше, миль на 25, а тоді звернули на захід. Нам дорогу показував літак, оцей оттер. А шеф сказав, що від самого полюса рухається меридіаном Грінвіча. Діло його. Водій заліз до кабіни. Незабаром туди полізла й кет, а на її місце філмарш поставив Жака Антуана. І коли рушили вперед, японець тоскно всміхнувся. Недаремно мене сюди тягло. Не хвилюйтеся, Хоцудай. Ми вже зовсім близько. З того пагорка побачимо наш криголам, я певен. Та й компаси ж є. Це не дуже заспокоїло японця хоч він і ввічливо покивав. Знаєте, містер матрос, що каже про вашого друга Хуан Естрада? Про якого це Хоцудай? Про містера Зака Антуана. Коли француз дуже веселий і співає пісні, то слід сподіватися лиха. Мій дід казав, хто сміється, тому не минеться. Булатові не бридло втішати його. Дверцята кабіни відчинились, і звідти помахала чиясь рука. Мав бути виклик по радіо. Булат не хотів би вислуховувати чергові погрози капітана корабля, та наказ лишався наказом. Містере матрос, перекрикуючи гуркіт машин, вигукнула кет. Чому це ваш друг такий задирикуватий? Ви маєте на увазі мерсьє, міс Уілсон? Але чому ви про це питаєте мене?